Dá uns push no lança, dá uns trago no back. Dá uns push no lança, dá uns trago no back. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá uns push no lance, dá uns trago no back. Dá uns push no lance, dá uns trago no back. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Vem com, vem com o DJ Guga que o moleque patrocina. Vem com o DJ Guina que o moleque patrocina. Tem uísque, tem maconha, droga pras vagabundinhas vagabundinha. Tem uísque, tem maconha, droga paz vagabundinha. Tem uísque, tem maconha, droga paz vagabundinha. Tem uísque, tem maconha, droga paz vagabundinha. Tem uísque, tem maconha, droga paz vagabundinha. DJ Guga tá patrocinando aí. O DJ Guina tá patrocinando aí. Muita droga pra tu usar, sexo pra tu fazer. Muita droga pra tu usar, sexo pra tu fazer. Muita droga pra tu usar, sexo pra tu fazer. Dá uns push no lança, dá uns trago no back. Dá uns push no lança. Dá uns trago no back, dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá uns push no lance, dá uns trago no back. Dá uns push no lance, dá uns trago no bag. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Dá um corte no uísque e vem fuder com os moleques. Vem com, vem com o DJ Guga que o moleque patrocina. Vem com o DJ Guina que o moleque patrocina. Tem o uísque, tem maconha, droga pras vagabundinha. Tem o uísque, tem maconha, droga pras vagabundinha. Tem o uísque, tem maconha. diz que tem maconha, droga pras vagabundinha. O DJ Guga tá patrocinando aí. O DJ Guina tá patrocinando aí. Muita droga pra tu usar, sexo pra tu fazer. Muita droga pra tu usar, sexo pra tu fazer. Muita droga pra tu usar, sexo pra tu fazer. Sexo pra tu fazer.